Luftu më rëndë veti diri So me shpirë të lodhëm Doj mi kontrolu na fatin Mirë po senet në dodhën E cimë si të vërbuar Tu prekë mos mund jek I shkon mirë mi flotë Su dëshirat e heq mos me hek I shkon mirë mi pas një fej Me besu me një zot Një bot pa ku fi një dashni E pa lufta kot që am ka mungu dje A ti kisha sot Gzimi madhar syja e astretit që me dirti lot Zdu me gjujt e prica kur shumica Alo disin unit Fjallin e por që e thu Kur mos mu kon e funit Kur të kryet buen pluar se Ja ka nis pi plunit Njenja e si qet pi zemrësar Të shprejt pi trunit Dijen i kërkoj Kështu që utoj drejt lindjes Njone ndorem shefi mirë Po kur nuk veproj tines Jeta është u tim E jo gara me fitore Se no preciz me kompas dhe vizore Vo po mejtin sun ma then planin dirin fune qa i qa me në jetëm E ato që jetëm e bëj sa t'jëm këtu nuk ka me hesht Se nesër nash shkoj nëse ki dure me tolerant Shoki ta uroj Se vjen shumë rol si në prol du historia Ledzo me mende modern Ndry shohet perendia kur me ndja rene hopur Dë fishohet pridja kur të respektohet gjdo mendim matern, në thëmë më mbëndëm Sot në mesin tënë lidhja kryesore ngere tona Alo po më ngën pi Qyshëm konë, nuk e dinë, Qyshëm bo qka jam Kur konë, maj mund në krejt nuk është evolucion më në krejt nuk është evolucion